Предходниве неколку саботи имавме прилика да слушнеме некои пораки од ова место кои што во главном се нови за повеќето адвентисти во овој свет. И меѓу другото во проповета за двата Адама споменав дека тоа евангелие кое што беше изнесено во таа порака, не е она кое што се проповеда денеска во целиот свет и кое што го проповедале повеќето христијани во текот на минатите децени или може би векови исто така. Исто така имаме прилика да се позанимаваме и со Проблемот кој што се јавува од време на време во повеќе протестантски кругови за одредување на датуми, нови датуми за крајот на светот и Второто Христово доаѓање. Клучниот текст на кој што верните христијани и проповедници од секојаш се повикувале како одговор на такви пораки, на такви предвидувања, беше тоа дека според Христовите зборови, за денот тој и часот никој не знае, ниту ангелите небесни, ниту самиот син во својата човечка природа, туку единствено небесниот Отец. Ова сабота ќе се подсетиме на една проповед која што ќе даде одговор на прашањето а кога воопшто ќе дојде Христос? Дали Библијата кажала кога ќе дојде Христос? Се разбира, немаме датум за тоа кога ќе дојде Христос. Меѓутоа, дали имаме нешто друго? Дали Библијата кажува нешто друго, ако не датум, Всушност, секој датум е прашање на календар. Кој календар употребувате? А календарите се претежно човечки, освен господовиот календар, кој што денеска никој не го употребува, дури ни еврејскиот народ, бидејќи и еврејскиот народ денес употребува еден модифициран, така наречен рабински календар, а не оној што во Библијата е даден во Мојсеевите книги, во законот. Но, дали Библијата кажува кога ќе дојде Христос? Дали кажува, дали дава одговор на тоа прашање кога? Во македонскиот јазик, на прашањето кога, постои одговор тогаш. Кога? Тогаш. Значи, дали Библијата постои некој стих кој што го содржи овој збор тогаш во врска со крајот на светот. Ке се подсетиме на еден таков стих. Ке отвориме во Евангелието според Матеј, 24 глава, и ке го прочитаме 14-тиот. Евангелие според Матеј, 24 глава, 14 стих. Значи, ако се подсетиме малку од предходната сабота, кога говорев за оваа глава и за тоа како пред 20 години таа ме воведе во верата Христова, споменавме некои стихови, прочитавме некои стихови со кои што започнуваат знаците за крајот на светот, кои што самиот Господ Исус ги најавил, но за кои што самиот тој рекол дека сето тоа е само почеток на маките и дека тоа се уште не е крајот. И откако набројал уште неколку знаци, во 40 стих вели и ќе биде проповедано ова Евангелие за Царството по целиот свет, за сведоќство на сите народи и што? И тогаш ќе дојде крајот се завршните зборови на овој стих. Да отвориме малку во следното Евангелие, неколку само страници, по Марко, во првата глава. Инако ова е хронолошки првото напишано Евангелие. Марко е првото напишано Евангелие, хронолошки. И Матеј и Лука црпеле од Евангелието по Марко податоци за своите Евангелија и од многу други извори, меѓу другото. Евангелието по Марко е најконцизно, најкратко, и кога би го имале само тоа Евангелие, би имале многу што, меѓутоа, многу е побаво кога ги имаме и другите три, <laughs> за една појасна слика во врска со Христовиот живот и дела на оваа земја. Како започнува извештајот во врска со Христовата јавна служба? Веднаш после неговото крштевање и после искушенијата во пустината. 14 стих од првата глава по Марко, значи повторнеме работа с 14 стих. Вели, а потоа, откако Јован беше затворен, Ова потоа, значи, не само откако Јован беше затворен, значи Исус не е започнал својата служба тогаш, откако Јован беше затворен. После својото крштевање, тој започнал да проповеда во Јудеја. Значи, и овде Евангелието по Марко ја скока целата јудејска служба на Исуса Христа, од есента, значи од крштевањето негово до пролета, следната пролет, И веднаш започнува со таа пролет, откако Јован беше затворен, значи 6 месеци подоцна. Дојде Исус во Галилеја, после јудејската служба, Исус ја започнува тука својата галилејска служба, на север. И што правеше таму? И ја проповедаше радостната вест за Царството Божие. Што значи зборот Евангелие? Радостна вест. И велеше 15 стих, времето се исполни, време се исполнило, апостол Павле вели Галатијаните 4 глава, кога се наврши времето, Бог го испрати својот син. Овде самиот Исус почнал во Галилејската служба да проповеда, времето се исполни и Царството Божио наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Ево го Евангелието. Значи, ќе се проповеда ова Евангелие по целиот свет, за сведоќето на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Ова Евангелие за царството по целиот свет. Она исто Евангелие со кое што Исус ја почнал својата служба во Галилеја и ја проповедаше радосната вест за царството Божие. Велејки, времето се исполни и царството Божие наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Интересно. Нашата проповед носи наслов Токму истото Евангелие. Ова проповед беше одржана на ова место некаде да во септември 2007 година. На македонски јазик прв пат тогаш. Затоа што предходно беше одржана на англиски јазик во Средните Американски држави во повеќе цркви и богослуженија. Беше и во печатена форма издадена, во еден вид напис. Беше снимена аудио и во форма на постарите касети и на поновите компактни дискови но сето тоа беше на англиски јазик. Јас би сакал да биде забележена оваа проповед и во нашата архива на македонски јазик. И затоа решив повторно да ја одржам, иако не може една проповед да се одржи на ист начин два пати. Секојаш ќе има во вториот пат нешто ново, како што самиот Исус кажал, дека И Царството Божие прилега на таков човек, кој што од своето скровиште секогаш изнесува работи некои стари, а некои нови. И целата вечност ке се состои од повторување на некои познати работи, ама никогаш само повторување, туку секогаш ке има нешто ново во тоа повторување, секогаш ке има некоја нова димензија, некој нов аспект, некоја нова вистина. И затоа Божито Слово е секогаш ново. И затоа кажавме дека Исус е единственото ново под сонцето. Во негово друштво никогаш не може да биде здодевно. Никогаш не може да биде монотоно. Секогаш тој самиот е нешто ново. Секогаш тој е новост како што е факт дека тој никогаш не старе и не може да застари ниту неговата вест, ниту неговите дела, ниту неговите зборови, туку како минува времето, тие се се поактуелни, особено зборовите од неговиот пророчки говор, кои што се наоѓаат запишени во Евангелијата, конкретно Евангелијата според Матеј 24 глава. Интересно е, значи, што ние кажавме дека за второто Христово доагање не постои датум. Штом не постои датум, тоа значи дека второто Христово доагање не е темпирано. Второто Христово доагање не е закажано. Како што Харалд Кемпинг го презакажал од мај за октомври <laughs> оваа година. Значи, Не само што човек не може да го презакаже, туку самиот Бог не го закажал. Тоа не е темпирано. Да не разберете што тоа значи. Значи, Господ не одредил некој датум, е, тогаш ќе биде, ама ја не го кажувам датум. Ако Господ одредува датум, тој ќе го каже. Например, Господ одредил датум за првото Христово доаѓање. И дали тоа било кажано? со векови пред да се случи. Да, тоа веќе било откриено. Господ не прави ништо, ништо пред да им го открие тоа на своите слуги, пророците. Ни кажува пророкот Амос. Со други зборови, второто Христово дојагање за да се случи, зависи од исполнувањето на некои услови на земјата. Бидеќи Бог се знае, тој секогаш ќе знае и секогаш знае кога тоа ќе се случи, меѓутоа неговото предзнаење не е, не е негово планирање. Односно, не, не значи дека тој го темпирал тој настан. Кои се тие услови? Ова Евангелие за Царството ќе биде проповедено по целиот свет. Како е тоа можно? Дали овој знак бил исполнет до сега? Знаеме дека проповедници, проповедања, евангелизацији, особено со современи средства, современи масовни технолошки достигнувања, се проповедало и се проповеда по целиот свет. Тогаш што е причина? Зошто Господ не доаѓа? Дали постои тука нешто што фали во сето тоа, нешто што не достига. Интересно е, барем за адвентистите, кои што се уште веруваат во Елена Вајд како Божи пророк, затоа што има многу адвентисти кои што денеска не веруваат во тоа, и многу теолози отворено тоа го кажуваат, Еве што таа запишала во далечните 1849 а потоа 1856 година во врска со оваа тема. Првиот цитат во рани списи 58 страница 1849 година. Таа вели некои сметаат дека ќе помине уште долго до Христовото, до Господовото доаѓање. Времето се одолжило неколку години повеќе отколку што тие очекувале. Но јас видов дека времето кога Исус ќе престане да служи во светињата над светињите, е скоро истечен. Или времето во кое што Исус служи, се наоѓа во светињата над светињите, е скоро истечено, и дека времето не може да трае, не може да трае повеќе од кратко. Са, колко е тоа? Не се кажува. <laughs> Мегутоа, За една изјава од 1849 година, значи средина на 19 век, која што вели дека времето ќе трае уште кратко, во контекст на тоа како оние што сметаат дека ќе трае уште долго, така сметаат затоа што веќе поминале неколку години повеќе од нивните очекувања за крајот, што, што ви кажува вам во 2011 година една ваква изјава? Ако времето за Второто Христово доаѓање е темпиран настан, мене ово ми кажува дека Елена Вајд е на вистина лажен пророк. Затоа што, оние што очекувале Христос да дојде, да речеме, 1844 година, па може би година-две после тоа, па сега поминале уште 5-6 години и се откажале велејки, а, нема да биде. Елена ги укорува со збоновите дека ќе биде уште кратко Исус во светијата на Светињите. Тоа кратко треба да, да биде во контекст, значи споредено со тие 5-6 години до тогаш кога бил запишен цитатот 1849 година, а не со не може да биде кратко наредните 160 години до денес, да бидат кратки во споредба со 5-6 години што поминале од 1844 па до тогаш. Зато, зато овие зборови на Елена Вајт, на мнозина, не само критичари, надвор од адвентизмот, туку и на мнозина денешни адвентешки теолози им звучат како погрешни, затоа што поминале од тогаш, кога е запишан цитатот, па до денес, поминале 160 години, 161 и 2, и тој период не може да биде краток во споредба со 5-6 години што поминале од 1844 година, па до тогаш. А имаше еден друг цитат, 1856 година, што вели тука Елена Вајт. Прво следоство до црквата 131 и 132 страница. Ми беше покажана групата присутна на конференцијата. Значи, група на адвентисти присутни на некоја конференција во Батл Крик 1856 година. Која година? 1856 година. Ангелот рече, некои ќе бидат храна за црвите, некој од овие што се тука присутни. Некои ќе бидат предмет на седумте последни зла. Некои ќе бидат живи и ќе останат на земјата, да бидат преобразени при Христовото доагање. Затворен цитат. Значи, некои луѓе, според овој цитат, некои луѓе што биле живи во 1856 година, За нив, ангелот на Елена Вајд рекол дека ќе бидат предмет на седумте последни зла, кои што се се уште иднина за нас, денес исто така, во 2011-та, и дека некои од нив ќе бидат живи и ќе останат на земјата се до преобразувањето, се до второто Христово доагање. Дали денеска на оваа планета постојат луѓе кои што биле живи 1856 година? Не постои нито еден. Наспроти овие зборови на ангелот, сите станале храна за црвите. Односно, сите починале. Нито еден од нив не станал предмет на седомте последни зла, освен ако Бог него воскресне специјално за да биде таков предмет. Но, уште по сигурно е дека нито еден од нив не останал жив до ден денес, па и понатаму се до Второто Христово доагање, за да биде преобразен, без да види смрт, според зборовите на овој цитат. И сега, што велите ви, Елена Вајта, лажен пророк, според овие зборови? Некој велат да, некој велат не, А јас би рекол едно. Овие зборови откриваат дека второто Христово доаѓање не е темпиран настан. Дека иднината не е фиксирана, како што е минатото фиксирано. Кога ќе погледаме на нашето минато и на историјата цела на овој свет, секој настан си е фиксиран со датум, со време, со место. Тука нема мртање. <laughs> Не може да го преместуваме. Не може да манипулираме со нашето минато. Не може да менуваме нешто во минатот. Меѓутоа, иднината е што? Иднината е простор кој што може да се менува. Иднината е нешто што зависи од минатото и од сегашноста. Иднината може да биде и ваква и онаква. Во една шаховска партија можете да стигнете до победа по една варијанта, а може и по друга варијанта. Едната е поголема, подолга, другата е пократка. Ако пак направите доволно погрешни потези, нема да стигнете до победа воопшто. <laughs> Дали разбирате каква е, значи, днината? Кога велиме Бог ја знае иднината, тоа не значи дека Бог, дека иднината е фиксна, дека постои некоја фатумска судбина, која што ни самиот Бог не може да ја промени, што би било исто на тезата дека човековата душа е така бесмртна, што ни самиот Бог не може да ја, да ја уништи. Значи, такви работи не постојат, туку Бог ја знае едината затоа што тој ги гледа сите варианти од напред. Ништо не може да му избега од око. Со други зборови, ако воопшто може се каже од напред, бедеќи самиот Бог не постои во време, Току надвор од времето. Значи, иднината може да се менува, а Бог пак ја знае, затоа што тој ги знае сите варианти. И тоа што ќе се случи, во партијата, конкретно, и тоа што можело да се случи, а не се случило. Ги знае сите варианти од напред, сите. Што се однесува пак до прашањето дали не навајте лажен или Божи пророк, во контекст на една моја предходна проповед, ке кажам, тоа прашање воопшто не е важно, затоа што Библијата не не повикува да испитуваме кој пророк е вистински, а кој е лажен пророк, туку не, не повикува да ги испитуваме пророштвата, затоа што Бог може да се послужи и со некој кој што условно речено би го нарекле лажен пророк, како што имаме за тоа примери во, во Светото Писмо, како што еден што би го сметале за вистински пророк, може некојаш да каже нешто што е погрешно од свој памет си го кажува, не дека Господ му рекол така. И за тоа имаме исто така примери во Светото Писмо. Затоа Библијата не не повикува да ги испитуваме пророците, туку да ги испитуваме, да ги истражуваме пророштвата, тоа што се кажува, па она што е добро, она што се согласува со Светото Писмо, да го држиме. Како што рековме, Господ може да се послужи и со магарица. Не само со човек. За да пренесе некоја своја порака и за тоа имаме примери во Светото Писмо. Има мнозина се разбира кои што веруваат дека овие зборови на Елена Вајд, како и слични многу поголеми пророќства во Светото Писмо, се по својата природа условни пророќства. Затоа што тие зависат од некои услови што треба да бидат исполнети. Тие не се безусловни. Јас дори велам дека не постои пророќство кое што е безусловно. Сите господови пророќства се по својата природа условни пророќства. Например, Сите пророќа, дори самото пророќа дека навистина ќе дојде повтор пат Христос, дека ќе има воскресение на мртвите праведни, и тоа е условно пророќство, бидејќи зависело од успешноста на Христовата мисија на земјата пред 2000 години. Ако, ако таа мисија не била успешна, ако Господ не го откупел човечкиот род тогаш, дали ќе се исполнеа овие пророќства? Дали ќе има второ Христово доагање? воскресение на праведници и мнози на спасени во Божето царство. Не, значи сите Божи пророќства се по природа условни. Така им е природата. Затоа што Господ не е Нострадамус. Односно, затоа што Божите пророќства не се пророќства кои што зборуваат за некоја однапред фиксирана фатумска судбина или однапред фиксирана иднина која што не може да се менува. Само минатото не може да се менува, но не и иднината. Мегутоа и одговорот според кој ваквите пророќства се условни и зависат од кого, којато што треба да исполни некои услови, например, да се проповеда ова Евангелие за Царството по целиот свет, значи, што? Којато што проповеда? Проповедаат луѓето проповеда Божиот народ. Луѓето се тие што треба да исполнат некој услов. Зошто тој услов до сега не бил исполнет? Много интересно прашање. Често пати може да чуете и слушаме и самите зборуваме дека многу од старозаветните пророќства што Господ ги дал преку големите и малите пророци не се исполниле. Тие биле условни пророќства и Божиот народ Израел не ги доживеал тие благослови на оваа земја, така како што биле дадени или проречени во Стариот Завет. И единствениот Обшт одговор е затоа што евреите не биле верни на заветот односно затоа што биле неверни, не можеле да се исполнат тие условни пророќства. Очигледно, адвентистите не биле верни во нешто, во истите услови, што не се исполниле овие условни пророќства, што ги слушнавме од списите, раните списи на Елена Вајт. Е сега, дали е тоа задоволувачки одговор? Ако нешто зависи само, значи ако нешто зависи од нас, па тогаш која ќе дојде Христос? Еве едно прашање, кое што го поставува пастор Роберт Виланд. Што ќе се случи ако Божиот народ за секогаш остане неверен? Односно неподготвен и не ги исполни условите кои што се битни за тоа пророќство, за второто Христово доаѓање. До сега Божиот народ на вистина бил неверен. Заради нашето неверство, времето на вистина се продолжило далеку, далеку под повеќе од оне што требаше да биде. Дали според тоа крајот никогаш нема да биде навистина близок, скорешен? Колку скоро е скоро? Така завршува цитатот на пасторот Роберт Виланд. Колку скоро е скоро? Ако ние речеме дека некои работи зависат од нас, тогаш тоа представува страшно жалостна вест. Наместо радостна вест, тоа е жалостна вест. И јас ќе ви ја презентирам таа жалостна вест со зборовите на еден англикански бискуп од Австралија, кој што своевремено, мислам дека тоа беше 70-те години, значи имало еден англикански бискуп, кој што присуствувал редовно на адвентистички собори, конференции, кај што се дискутирало за овие работи, и тој самиот кажал, дал една ваква изјава, тешко нам христијаните, мисле на сите христијани, тешко нам христијаните, ако второто Христово доагање зависи од верноста и подготвеноста на адвентистите на седмиот ден. Со други зборови, тешко нам, ако од вас зависи зависи второто Христово доаѓање. Ние христијаните ке треба да се изначекаме уште многу долго. Со други зборови, никогаш нема да дочекаме да се случи второто Христово доаѓање. И овие зборови се точни. Жалостна вест е ако, ако речеме дека условите зависат од луѓето, од Божиот народ, од кој год човек воопшто, не само адвентистот, кој год човек да зависи нешто, грешен и смртен човек, тоа е жалостна вест. Зошто? Затоа што која е гаранцијата дека грешниот и смртен човек ќе ги исполни тие услови? Колку е веројатно дека грешните и смртни луѓе ќе бидат успешни во својата мисија? За Божиот син постоеле некакви гаранции, иако ништо не било однапред, сигурно можело и тој да се откаже. И без да сгреши, можел да се откаже од својата мисија, ако така сакал, и да го препушти овој свет во понорот на вечната смрт и вечното проклетство. Да прочитаме еден друг цитат од Елена Вајд. Христови очигледни полуки, 69-та страница. Познати зборови, нели? Еве што таа вели. Христос очекува со длабок копнеж. Што? Да се случи што? И од кого? Очекува. Со длабок копнеш. Неговата манифестација во неговата црква. Дали го разбирате овој израз? Неговата манифестација во неговата црква, да се одрази неговиот лик во неговиот народ, кај неговите верници, кај оние што го носат неговото име, кај христијаните. Понатаму што вели Елена Вајд? Тогаш кога Христовиот характер ќе биде совршено произведен или одразен во неговиот народ, тогаш тој ќе дојде да ги стекне или да ги земе како свој. Кога? Тогаш кога Христовиот характер ќе биде совршено одразен во неговиот народ, замислете. Што е ова за вас, радосно или жалостна вест? Кога тоа Христовиот характер ќе биде совршено одразен во неговиот народ? Уште колку години ние ќе треба да се изначекаме до второто Христово доаѓање? Сега да не западнат некои наши слушатели во песимизам, Веднаш да кажам дека неверниците од овој свет ни пренесо една радостна вест, <laughs> која што ја сообщи фемејатата сабота. Незнабостта ни пренесо една радостна вест во врска со Второто Христово доагање, тоа е дека Арктикот ќе се стопи за 30 години, односно овој свет нема да постои повеќе од 30 години. Според нив, не според мен. <laughs> Според научниците во овој свет, Арктикот ќе трае уште 30 години. До тогаш ќе се стопи. Да внесеме малку оптимистичка атмосфера. Во врска со второто Христово доаѓање. Интересно е што во овие зборови што ги прочитавме од Христови очигледни поуки, ние ќе се разочараме и ќе ја промашиме смислата на тие зборови. Ако уште еднаш помислиме, како и во случајот со проповедањето на Евангелието, он, или оној услов што Христос го дал во Матеј 24 глава, дека условот зависи од нашите човечки сили, од нашите човечки дела, од нашите човечки напори, Ако ние со нашите човечки напори, а мнозина така мислат, гледаме да го испроповедаме Евангелијето по целиот свет, па затоа мнозина вложуваат во технологија и така натаму, иеко тоа е многу корисно и ние се радуваме што имаме таа технологија и што оваа година може да не слушаат многу повеќе од оние што се присутни во оваа сала. Меѓутоа, ние ќе промашиме смислата ако ако сватиме, ако така разбереме, дека сето тоа зависи од нашите дела, од нашите напори, од нашите средства, иеко тие ќе бидат присутни, тие напори, тие човечки сили, средства, усилби, дела, тие ќе бидат присутни, меѓутоа не зависи од нив условот. Исто така, не зависи од нашите човечки дела, напори, усилби и така натаму, да се постигне тоа совршено одразување на Христовиот лик во нас или во неговиот народ. Ни во мене самиот, па ли од моите дела да зависи кај некој друг. <laughs> Да се одрази совршено Христовиот лик, да се усоврши некој, некој друг. Не се работи за нашите дела и за нашите напори, Иеко Божиот народ ќе вложи големи напори и ќе направи големи дела во последното време. Но не зависи од нив. Исполнувањето на условот. Еве што кажува пасторот Роберт Виланд во понатамошното негово излагање. Забележете дека никој не се подготвува себе си за жетвата. Никој не може сам да се подготви себе си за жетвата. Ова треба да го сватиме во контекст, во смисол на оние Христови зборови, колко и да се трудите, вие не можете на својот раст да додадете 1 милиметар. Колко год да се трудите, Вие не можете да го промените својот раст, својата висина. За тежината не зборо, за висината, кажал Христос. Колку год да се трудиме, не можеме да додадеме милиметар на својот раст. Зрното кое што зрее до жетва, пример, овој месец е жетва, дели? Тоа не вложува самото напори за да созре. Самото зрно не се труди да созрева. Позниот дошт е тој кој што прави зрното да зрее. Продолжува пастор Виланд. Позниот дошт, буквално во Израел, позниот дошт е тој што правел зрната да зреат, да бидат зрели и готови за жетва. Што е нашето дело во сето тоа? Нашето дело, ако сме ние зрната, нашето дело е да го прифатиме тој благослов. Сте видели некој зрно да одбива да го прими дождот? Да се противи? Или како што рече еден дискутант на интернет форумот Светлост пред некој месец, да отвори чадори, за да не го прими тој благослов. Мегутоа, тоа е тоа што го прави Божиот народ, тоа е тоа што го правеле евреите, тоа е тоа што го прават христијаните, тоа е тоа што го прават адвентистите на седмиот ден. Тогаш кога Господ праќа благослов, тогаш кога тој сака да го заврши делото, тогаш кога тој ја дава силата за усовршување на неговиот народ, за дозревање на неговите зрна, бидеќи луѓето не се буквално зрна, туку се луѓе што можат да речат не, тие го одбиваат тој благослов. Или пак не го прифакеат во целост. Оне што мнозина го превидуваат во господовата изјава, во Матеј 24 глава 14 стих, е тоа дека крајот ќе дојде тогаш кога ова Евангелие ќе биде испроповедано по целиот свет. Не било кое Евангелие, не само делови од Евангелието, туку вистинското, изворно, апостолско Евангелие на Исуса Христа. И за денес ке завршиме со зборовите од Галатјаните. Прва глава, послание на апостол Павле до Галатјаните, Ова послание кое што ќе биде предмет на нашето проучување следното тромесечие во библиската полка започнува со многу директни и предизвикувачки зборови. Кои се тие зборови? Уште во првиот век на своите современици кои што ги обратил во верата и ги крстил, апостол Павле им пишал, се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика преку благодатта Христова и преминувате кон друго Евангелие. Значи, вистинското Евангелие има врска со благодатта Христова. Книгата на пастор Роберт Видалнт, од која што цитирав некои негови зборови, носи наслов Благодата на суд. Зашто и нема друго Евангелие, вели Павле, но има такви кои ве бунат и сакаат да го изопачат Евангелието Христово, уште во првиот век, уште во за време животот на апостол Павле, веќе се случувале што? Првите обети да се изопачи изворното Евангелие, да се извитопери апостолското Евангелие. И што вели сега понатаму? овој Христов слуга, но ако и ние самите или пак ангел од небото, значи ако и ние самите дојдеме со друга приказна, или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви го благовестевме ние, нека биде проклет. Во изворниот текст се употребува грчкиот збор анафема, анатема, нека биде проклет. Како што рековме порано, и сега пак повторувам, оној што ви благост, благовестува некое поинакво Евангелие од оно што го примивте, нека биде проклет. Двојна анатема, двојна апостолска анатема, двојно апостолско проклетство. Зашто? Не за некој греф, не знам каков, не за било каква ерес или лажно учење, туку ако некој ви проповеда поинакво Евангелие. Зошто е тоа битно? Зошто е тоа толку битно за да заслужи двојна апостолска анатема, двојно апостолско проклетство? Затоа што вистинското и само вистинското Евангелие може да ги исполни двата услова – Христос вели ке се проповеда ова Евангелие по целиот свет. Елена Вајд вели, тогаш кога неговиот карактер ке се одрази совршено во неговиот народ, тогаш ке дојде крајот. Прашање за размислување, дали проповедањето на вистинското Евангелие истовремено значи усовршување на карактерот на Божиот народ? Дали тоа вистинско евангелие има врска со позниот дошт кој што може да направи тоа зрно да се усоврши, да дозрее за жетва? Размислувајте за овие прашања. Иако Господа да живот и здравје, ќе продолжиме со оваа тема во иднина овој месец. Нека му е фала и слава вечно. Амин.